isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo kunama kunama uno musi turabira hamwe ibijanye n'ico abanyamigambwe bashikiriza kukirangamisi c'amatora yimirije mu mwaka wa bibiri na na mirongo ibiri gatanu mu kwitegurira amatora igikorwa ca mbere cyo kwiyandikisha kubazitabira ayo matora kikaba cararangiye aho bigeze no munsi umugwi utegura amatora seni ukaba warandikiye abanyamigambwe ubasaba gutanga ibimenyetso biranga imigambwe ibyo bamwe n'abandi mu banyepolitike basigura ko binyuranye n'itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ijana na mirongo ibiri n'indwi muri icyo kirangaminsi cy'amatora twimirije bikaba bitegekanijwe ko itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitabira amatora rizoshirwa ko umukono ku wa kigarama uno mwaka turimwo mu gihe rero hasigaye igihe gito ngo tuje mu matora ya bibiri na mirongo na gatanu uno umuntu yakwibaza ati mbe umugwi wigenga utegura amatora seni ugejejehe ibikorwa byo kuyitegurira mbe ikirangaminsi cy'amatora abanyamigambwe baba bacakiriye gute intambamyi abanyepolitike babona kuri ico kirangaminsi nizihe zotoregwa umuti gute ni giki cokogwa kugira amatora twimirije azobe amatora meza ahurikiyemwo bose ngivyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko mu ikiyago cyo kunama uno munsi aho turi kumwe n'abatumire bane reka mpere kuri François Bizimana komiseri ajejwe gutanga amakuru muri seni mwaramutse sangwe ikaze mu kiganiro cyo kunama ndabaramukije kandi mwakoze gutumura mu giseni cyangwa bari hanze y'igihugu murakoze honorable Silvestre Bikora Indagara mwaserukiye umugambwe wa ndadaye eh, hano mu kiyago cyo kunama nama sangwa ikaze eh, muri kino kiyago murakoze kuba mwadutumiye ndabaramukije mwese turi kumwe ngaha kuri iki kibuga yego murakoze uwundi mutumire ni Jean Dodier niyo nkuru umunyamabanga w'umugambwe Iprona umugambwe wa Gasore nawe usanzwe kaze mu kiyago cyo kunama murakoze cyane gutumira ndabaramukije kandi ndaramukije nabo twaje gusangira ikiyago ndaramukije n'abariko baratwumviriza murakoze ngabo rero abatumire tugiye gusangira kino kiyago cyo kunama uno munsi mwateguriwe na radio television isanganiro ifatikanije nishira hamwe gitaho iterambere ryegamiye ishengero Anglicane Sadek mu Burundi kikaba kigiye kuremeshwa nanje Medar niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma ni Serafine Hakizimana na Jerome ndayishimiye nayo Evariste nka akaba ariwe ahagarariye kino kiyago reka twempi twongere kubaha ikaze ariko imbere y'uko noduga ku ijambo kugira ndakubwire ibimaze gukorwa mhm. hari ako nagire mbanze Mossouri yakivuze mu rurimi rw'igifaransa sinibutse kugira icyo ndakivuze ko ariko ntaca abarundi benshi barumva ikirundi igihe muvuze ngo yuko ibiriko birakorwa cyane cyane yo gusaba ibimenyetso by'imigambwe by'imigambwe ngo yuko biteye kubiri n'ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'indwi y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi ababivuze basomye nabi iryo bwirizwa iryo bwirizwa riringaniza amatora mu Burundi bavuze yuko ari ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'indwi ariyo gusaba ibimenyetso by'imigambwe barihenze iyo ngingo y'ijana na mirongo ibiri iri munsi y'umutwe w'amajambo ingenda bavuga mu gifaransa bavuga bati dora declaration de candidature urumva ari dora declaration de candidature si ukuvuga gusaba ibimenyetso by'imigambwe oya na buhoro buhoro uwo yabivuze yararengeye akarimbi seni kandi azobikosore ubutaha hanyuma ubutaha imbere y'uko avuga ingingo y'ibwirizwa azobanza araho umutwe w'amajambo wayo niho aho ashobora guca arisoma neza agashobora no kumenya ingenda carisigura hanyuma nagire mvuge rero igituma umugwi ushimishwa n'ibimaze gukogwa. umugwi washikirijwe amabanga neza na neza ku mugaragaro igenekerezo rya n’indwi ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 mhm. ubwo nyene umugwi seni waciye uja ku kivi tarariye ahanza kuvuga ibintu bikuru bikuru vuga nubundi vuga bikuru bikuru bikuru naye ahandi no vuga ivyo mu gwiseno maze gukora muri ano mezi eh, hiyandikishije ibihumbi amajana munani na mirongo umunani n'umwe n'ijana mirongo munani n'umunani muri bujumbura umuriyoni umwe ibihumbi amajana munani na cumi n'indwi n'amajana ndwi na mirongo icenda n'umunani muri burunga umuriyoni umwe ibihumbi mirongo ibiri n'indwi n'amajana munani na mirongo ine n'indwi muri butanyerera umuriyoni umwe ibihumbi amajana abiri n'amajana ndwi na batanu muri gitega umuriyoni umwe ibihumbi eh, eh, umuriyoni umwe ibihumbi mirongo umunani n'indwi n'amajana atanu na mirongo umunani na bane kuri abo ushushirako n'abiyandikishije bari hanze y'igihugu bari hanze y'igihugu hamwe n'abari abasirikare bari kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bibiri Somalia na Republique Centrafricaine ko bambwiye ngo nyarutse hose hamwe rero nciye ndabateranya ni miliyoni zitandatu ibihumbi mirongo ibiri na bibiri ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitandatu n'amajana atatu na mirongo itanu n'umwe mhm. murumva yuko uciye eh, ugereranya hiyongeye ko hari ababa miliyoni Mm. twebwe rero tugira tuti hamwe bari kuvuga ngo barakweza amaguru ko niko bita gukwega amaguru gira ingereranyo n'abategerezwa kwiyandikisha kumbure turabe none abategerezwa kwiyandikisha twebwe dufashe kuri rusansoma mm-hmm. yo mu bihumbi bibiri n'umunani kuko niyo yaheruka tugaca duharura rero dukurikije uko abahinga basanzwe babiharura bashira ko bya bice bitatu kwijana bya bita toda croissant de la population abo twari twiteze yuko bazokwandikwa bari twarasohoye ingingo zimwe zimwe zitomora ibimwe bimwe wabona yuko mu itegeko bidasobanutse neza aho ni nk'ahehe aho ni nk'ibihe ni nk'impapuro Mhm. vuga nuvuga repiyese d'identite zakoreshwa kugira ngo abantu bashobore kwiyandikisha hariho karangamuntu mugabo iruhande y'aho twarasohoye ingingo ivuga n'ibindi n'ibindi byari vyemewe rero kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha hanyuma ah, harasohotse kandi nindi ngingo y'umugwiseni itomora ingene ibiri kuri karangamuntu byandikwa muri kiya gitabo bandikamo bazotora kuko kugeza uyu munsi nta karangamuntu ihari yanditse ko porovensi buhumbu ziriya iwanyu nta biriho byanditse ko province butanyerera zisabwa zisabwa kugira ngo abanyamigambwe canke abigenga canke abagize inani bashobore gutanga amadosiye na yabo igihe baba bagomba kwitoza mutomo mutomokegwe neza mvuze ngo zigabanywa so ukuvuga ko zihebwe uzoba yatowe muri abo azorondera izo zingi kugira ngo aje gusasa izo twabaye turabangira ko abwirizwa kuzozizana yego kuko bishingwa n'ibwirizwa kwaye uko zibangira ko gusa mugaba amaze gutogwa azozi bazitanga hanyuma tubona aho duherutse kubasaba bijya bimenyetso by'imigambwe eh, hariho abagiye ngaho baritoga ngo kubera iki basabye imigambwe ntibasabe amakoalisiyo n'ibiki none umuntu akorana n'ubuhari iyo mm. ukorana eh, n'ubuhari murazosomana muri bibiri ikitariho ntugihari ubu ntibishoboka ikitariho ntigihari ubwo ni ukuvuga rero ko umugwi rero seni ari umugwi wamaho mhm. umugwi wamaho rero imyaka itanu wahawe ubwirizwa gukora mu bo bakorana rero imigambwe iriho none imigambwe bavuga ngo ntidukorane ngo tuzorindire yuko hari abazovuka mu gihe kiza kugira dukorane n'imigambwe ubwa mbere ho badusaba ngo tuje inama nabo none tugiye inama n'abariho hama tukazoje inama n'abazovuka hari ingorane zihari none mm. murakoze François Bizimana nibutse yuko musanzwe mu komiseri mujejwe gutanga amakuru mu mugwi wigenga utegura amatora seni reka ngaruke ku politique mwumvise muri seni bashikirije bimwe bimwe nabonye mengo ni bitanu mu byo bariko barakora uno munsi munsi mbemwe nk'abanyepolitike cyane cyane duhere kuri eh, Pamphile Marayika watowe n'abanyagihugu kino kirangamisi maca kiriye gute bo ahubwo babikorere ko kugira ngo icyo kiringo iyo periode yo y'amadepo yo gutanga ivyankene bikenerwa ku bashinga no ku makonse komino n'ukuri kirabwe neza gishigwe ahantu hameze neza kuko ntishisunze niteko na rimwe nibyo ikintu cyo nyene seni yakoze neza nuko batunganije irya tariki indwi y'ukwezi twa cumi na kabiri ituma umukuru w'igihugu ahamagara abantu kuja mu matora icyo baragikoze neza kuko gituma abantu baronka umwanya ukwiye kwitegura w'amezi atandatu cyane imigambwe kuja kuri tere kuja kugura abanywanyi babo gushyiraho amakoalisiyo icyo bita gushyira hamwe imigambwe gukorera hamwe ikaronka umwanya wo gutunganya ibyanke nkenerwa twisunze eh, twisunze ingingo y'umunani eh, y'itegeko rigenga imigambwe umva iyi minsi 15 eh, eh, itekanije nta namwe handitswe n'amategeko mm. oya ni ikintu nyene seni yavuze ati twebwe tubavyogenda ukuntu ukuntu ukuntu hano habwo catubwira ko tubwira na seni yuko yoshira imbere kuza iraganira na bene ibigambo kuko nibo baja mu nibo baja mu ihiganwa seni ni arbitre umarwite si umukinyi kandi hazatanga amatega kuko nakuri hari hari hari biboneka mubona yuko seniyo biri kirakina hariho abakubigwa hariho abakomirwa yego ariko mugabo ingingo kumbure muri abanyepolitike murazivugana ko kugira zigiritso ico zishikako none izo ngingo iyo baba zivugana ko abantu bari barasemerera barasemera kandi mu gihe tuzi yuko uri kurategura amatora eh, demokratike ayo matora uteza kuraja inama n'ingingo nabo yega bose yego n'ibyo cyashitswe ko mugabo hari kuba ukuntu hari kuba igitigiri n'ukuri giciye mwumvikana abantu bakaba byaje biciye e, mu bwisanzure abantu bakoze neza gihari eh, bakavuga nico wumva oh, coca mu mwumvikano gute nicago wiyandikishije oya nako kantu nakacemo ni yarebaye eh, redorangaje nako navuga yuko hari kubaho uh, kino kiranga misi mwacakiriye gute Silvestre bikorindaga tukikibona natwe cara duteye amakenga e, kuko je nabonye umengo umugwiseni wiruka kurusha abakinyi eh, azohava havasanga ari nyuma y'ikibuga yabasize e, nivyo amategeko ibwirizwa rigenga amatora riraho ububasha bukwiyesera nguko nama mbona se edeni ikora ibiringo itanga ifata bimwe nyine bavuga bari n'uwo zirota bohava bamufata umukuru w'igihugu ko atarasinya itegeko rituma ko abantu bazota bazitabira amatora mm. eh, iyo nayo bari bayitegekanije itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri hanyuma se n'ikivuga ngo are muce muciraho amantuze muzana amakandidatire mhm. amalisite urutonde rw'abazitoza ikacishira kure gatoyi ibyo byo kugira abantu bazozana intuze nyama urutonde rw'abayitoza kuko nta nukuri ntacyo byotwara na gatoyi babishize nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu mugabo iyo dekre yamaze gusohoka mhm. niyo niyijyanye n'amatora ibindi byose barabihase itegeko rirahase ko ari yitegekanya amatariki n'ibintu ntitwumva ari igituma yihutagiza mm. twizere yuko ko ibifitiye ububasha n'ubundi iyo kalandriye barigeze no kuvuga ko ishobora guhinduka mm. ako kantu ko bazora aho ngira turaza kuronka umuco reka tuje muri iprona nk'iki kirangamisi muri make mwacakiriwe zo kwa gatandatu bagaca badusaba intonde mu kw'icumi na kabiri mhm. itariki icyenda gushyika mu mezi atandatu bakaca bongera bakadusaba n'abamandateri bakavuga yuko twabatanga guhera itariki cumi na zine gushyika kuri cumi n'umunani aha n'amatora y'abashinga amateka rero twe tukibaza tuti none kubera iki mu kwa mbere ego umukuru w'igihugu guhamagaza amatora birumvikana yuko urumva avuga amezi atandatu ataco vyokwica turavye amategeko je mbona ataco vyokwica tutononye amategeko ngo tujye kubiri n'amategeko umuntu yoshobora kugisubiramo kugira ngo abanyamigambwe boroherwe kuko nibo bene ihiganwa murakoze François Bizimana komiseri mu mugwi wigenga utegura amatora se mwumvise abanyapolitiki icyo bashikirije cyane cyane duhereye kuri honorable Marayika avuga ati ko seni muri ko muri hutisha ibi umwana w'umuntu aragoye gushimisha wagira aragoye gushimisha kwishimisha n'ibigaragara arabyanga n'ibigirankana rimwe uri kurumviriza abantu bavuga bati muduhaye umwanya muto kandi bakabivuga bose bashimitse ahandi naho ubahaye umwanya ukwiye ngo ehera bamuhaye umwanya umwanya muremure ngo n'umwanya wose nzawukora mwiki nende yabivutse aha turi aha none numvise iki uwidogera umwanya muremure none abavuze iki kandi ngira ngo arabizi muri seni dukoresha impapuro zishyirwaho na leta aho rero karangamuntu hafatirwa ingingo kugira ngo ikogwe cyangwa ihinduke ngira ngo si muri seni yo biraba neza iyo biyometirike yabiki uko ndabizi neza ndazi ko itazokorerwa muri seni kandi seni si izotanga amategeko kugira hakorwe biyometirike reka dusangire reka dusangire dusangire nturire twese turiko turayisangiye urazi yuko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani harabaye arorema Eh, eh, kugira habe referandumu eh, mm. hanyuma mm. mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri haraba amatora ego haciye hongera ko rero abo batari bwakwize imyaka cumi n'umunani yo gutora ngo ari bimwe bimwe uri iki kirangamisi usanga biriho mugabo atategeko na rimwe gisunzwe reka kuvuga ngo nta tegeko gisungwa nibiki nibasome ndabona rafise mbere nibwirizwa rirenganiza amatora nabizenya byose yego nansomere ingingo y'amajana 258 arabe neza yuko yashyizeho ububasha sene wo gusohora ingingo ingingo nkizinye nyine kurakenguruka kugira tuje mu gice eh, cya kabiri cya kino kiganiro ikindi naco komisiyo wumvise ko bo munsi haba muri Pronav dewe n’umushinga n'umushigamateka yatowe n'abanyagihugu bose bavuga bati bishobotse kino kirangamisi gihindurwe muriteguye kugihindura twebwe iki kirangamisi mu kugira ngo tugitegure twisunze amategeko kandi kugeza kuri ino saha nta n'umwe aratwereka aho twahonyanze itegeko niba gifata rero hanyuma ikindi numvise bavuze bavuze ngo ivyerekeye inani mhm. inani yuko zitaraboneka ane dukorere kuri taraboneka egase ni n'umugwi wamaho ufise abapartenere bakorana muri abo bapartenere dukorana imigambi iriho none nti muri ngaha ni nani zirimo ikaye nani neze aboneka niyo zaboneka tuzokorana kandi nani ntizishingwa na seni ariko ico kibazo kumbe ko ari politike muri izo izi nani nisibe tuzishinga mm. hanyuma ikindi inani niyo zaza tuzokorana ndabivutse yego mugabo kenshi nuko mu Burundi inshuro zibiri zose tumenyereye kubona izo nani ziza ibice bimwe bimwe by'amatora byamaze kurangira none eh, tubigenze uko nyene tubigenze uko nyene niyo zaza mwe gusa muriteguye gukorana n'izo nayo cyane gose mm. kandi na bya bimenyetso bimwe twasaba imigambwe yuko uyu munsi ari baza kubitanga inani zikaboneka murazi iri tegeko riravuga imigambwe rikavuga abayendepanda abigenga rikavuga n'inani mhm. none kubera iki batari kurindi kugira ngo bibere rimwe bibere rimwe kuko na ko izi nani ntizishobora kubaho iyi dekire ya perezida itarasohoka yo le 7 décembre aravuze ati twebwe tuzobarindira nibamara kujaho kandi bazojaho yego byo yashikije ko biteguye gukorana yiteguye gukorana na nayo mayisinyo bayazanye ngo bazoyakire kuri abantu boreka kureka gukenguruka bumvise yuko ahizo zanani zizozira ko n'amayisinyo yazo azo kwakira ico kintu cyacigeze gutomogwa honorable Malaika Pamphile yatowe n'abanyagihugu turi kumwe na commissaire François Bizimana akabajejwe gutanga makuru mu mugwi wigenga utegura amatora seni turi kumwe na Jean Dodier niyo nkuru n'umunyamabanga w'umugambwe Iprona turi kumwe kandi na honorable Sylvestre Bikorindagara akaba ariko dufatiye kumbure kuri iki yariko aratanga ko umuco eh, cinani namwe mwari mwagishikirije mbe izo nani nkuko bariko barabivuga ubu ntiwari kuba umwanya ko ziboneka kumbure ibyo byankenerwa bikajana nibyimigambo ntibishoboka ko ziboneka ubu ibwirizwa ntibirekurira mhm. oya ishobora kuboneka cyangwa kukogwa kuringanizwa umukuru w'igihugu amaze gutuma ko abe abanyagihugu kuja mu matora mm. nako naho byatanguye kuducangira aba banyakuntunga nabo muri seni bakaca bavuga ngo nzana amaliste haciye iminsi ibiri gusa none nk'abantu baba bashaka kwigirira ni bo baburiza iki mugabo turashima ko bavuze ati nizaba mm. ngo ni kuba nazo bamenye yuko bifata umwanya kandi uwo ni umwizero munini abanyamiryango b'abanyepolitike mu rero yamaze kuduhumuriza kuri ibyo ko bashobora no guca abari bazanye ibimenyetso bitandukanye bajya bari ku migambwe yabo ibyo bica bizoca bijya hambavu bakazana icurunani baba bagize none bagize inani ntibashobora guhindura ikimenyetso mugabo ivyo uriko uravuga se iyo nabivutse oh, ni logique nivuga iyo ni logique eh, reka kubinyitirira ariko uvuga uti je ndavyumvuko eh, eh, kumbe waduhenze rero uvuze ngo muzokorana ni nani none none hazoza umugambwe wa maze oya ivyo ntemeye nibuvuze ngo ibi bizoca bihagarara oya mvuga ibyo bimenyetso by'iyo migambwe ibyo wayagitse urunani eh. bazanye ubu bamaze gutanga eh. bizoca byibagirwa nibazana ibyo byose nk'iyi iyo ntuze basohoye icyo kirangamizi iyo baca baba barabyiyumviriye ntituba turi ko tubiharira bakavuga neza yuko abazogira inani bazozana urukini kimenyetso kandi kizokwakirwa muri icyo ubu rero biravuze icyo tukirengana turakirengana hanyuma rero mhm. si ibyo gusa by'inani njyewe navuzeho n'iby'amatariki by'amatariki ku babemereye utuntu korupsiyo eh, kubera eh, ni byinshi bishobora gushika kandi ntibyari bikenewe kuko turabye no mu yandi matora ni ukuri rero muri iri ryonyine bavuga yuko iri tegeko ingingo ya mirongo ine na rimwe bavuga yuko amazina y'abo baza guhagarikira amatora mhm. bahagarikira umugambwe barabira imigambwe hanyuma kuko n'ikarata baziba hasigaye nayo handi bakazobigira uko bariko babigira muzora si ubwa mm. mbere bishika ehe ndakubwira mu mugambwe iwacu bariko bariruka ku bantu ngaha muri bubanza hoho bariye amavubi kuko babona abantu bariko barinjira mm. none hari umuntu azokwemera kwiyandikisha ngo azohagarira amasaho ya debo ntibamwirukeko ibyo bintu ndasabye nshimitse yuko buvyigizayo bakazobigira hakujya amategeko bibemerera hasigaye iminsi mirongo ibiri gusa mm. azopfuma barinyegeje honorable honorable urakoze eh, bizimana François mu ntunge kumbure kugira ibibazo muze kubishurira rimwe muri iponamweho hari ico umushikiriza muravye kumbure umushinga amateka yavuze canke muri Frodebo muri Prona cyo twe dusaba burya igikorwa cy'amatora nico icyo kwitondera ni cyo kwitondera rumva bakavuga ubukerebutsi bakavuga n'ubwitonzi bakavuga no kwigenga abo bavuga ni bande amategeko mhm. amategeko harabivuga ni ukuvuga liberite remparisiyarite rendepandanse de la sene mhm. ibyo ni byo bintu bi tuyigize era transparence ni iki mm, umuco bene nebyo nibo bene inamba mhm. seni ihagarare nka seni hanyuma abanyamigambo bahagarare nk'abanyamigambo murakoze akanyoni rwawe franco murakoze bwa mbere ho mpere kuri icyo bariko baravuga seni ngo yuko yohava iba umukinnyi aho kumuhagarikizi ibyo ubivuga ko hanyuma azotange ibyemezo kuko iyo umuntu ajejwe igikorwa akagitirimuka ko arafise amategeko ashobora kumukurikirana mm. ntibe akizasiyo garatwite mm-hmm. yego abifitiye ibyemezo arashobora kubishikiriza inzego zibijejwe batujya mu ntu turabona yuko yataye ikibanza yarimwo yahora ari umuhagarika izina n'ubu ageze hagati mu kibuga rikarakina eh, hanyuma byerekane mugabo ari gupfa kumwagiriza gutyo nabyo nyene birafise ingene amategeko yoheza akabyihweza hanyuma hariho ikindi bavuze bashimitse ko rwose iki cyerekeye mandataire mu kirundi iryo jambo turi kumwe n'abandi bakeyi twaratoye uko tugita tuyita tubita indorerezi inderetse tubita inderetse canke ivyabona vy'abitoza inderetse canke ivyabona vy'abitoza mm. inderetsi rero canke ivyabona vy'abitoza musomye ibwirizwa riringaniza amatora mu burundi cyane cyane mu ngingo ya mirongo ibiri na rimwe inderetsi ntizikora igikorwa ku munsi w'itora gusa no mu gihe cy'iyandikwa inderetsi zirafise ikibanza mhm. ni mu ngingo ya mirongo ibiri na rimwe kugira ngo zikurikirane ku izina ry'umugambwe kanaka uba wabatumye uba wabatumye kugira barabe yuko iyandikwa riko rigenda neza ari naho mbere eh, umushinga amateka marayika noca ndamuha inyishu mfatiye kuri bya biharuro yagira ko amakenga umugambo urimo ntawe nzi neza iyo oke oke urakoze utabimbariye none nabikurahe eh, urakoze iyo rero iyo rero uwo munsi iyo yandikwa iyo mugena inderetse kagenda iyandikwa muri ko mvuga iyi ntambwe yandikwa ry'abazotora y'abazotora yandikwa ry'abazotora iyo mufata mukagena inderetsi ari byo byabona by'uwitoza bakaza hajya muri sene bagatora impusha zibemerera yuko baja gukurikira ko haje abaje gutora ni indorerezi gusa observateur mugabo remandateri aribo inderetsi ntabaje kandi bari kuriwe n'ingingo ya mirongo ibiri na murumva rero inderetsi igihe cyose haba hariko harakorwa igikorwa c'amatora bararikuriwe kuza kandi vya biharuro bagira ko amakenga bari kuba baraguhaye raporo mugabo akabazo gatora eh. akabazo batora dufate yuko nka mm. eh, twagomba kwitoza mm. mu munani mm. n'akarorero hama ijya arorema ikaba yabaye imbere yo kujya dekerejaho hmm. nta kintu igihe ujana mu ni nkuko uwo none wumva abo izo nde izo nderetse woza kuja kuzirungika gute kandi wumva nukuvuga yuko ico kwa carore ni nkuko utubwira uti mbe ni kubera iki mutorindira ubu wo kwiza imyaka muri mirongo ibiri n'indwi nawe nyine akajamwo oya ubu dutunganiriza ibiriho kandi vyemewe n'amategeko none izo nani nizajaho ararumeza shesubigwamo inde none none urunani ruroyeho eh. bifise yashikije ko yoba iyi minsi ari mike oya sica navutse byavutse mu itegeko bavuga yuko urutonde rwabo kuba rwatanzwe buri hasigaye batevye bitevye botanga hasigaye iminsi mirongo ibiri ngo amatora abe nuko aba rero jiki ntangaza nuko izo ntore zera gutanga ntibiburi iburi hasigaye iminsi mirongo ibiri canke nako kanu k'imiburi iburi none bita none babitanze hasigaye amezi atatu canke amezi atanu none umugwiseni uho nyanze itegeko iri oya nanje ndakubaza Hey. ngo none babitanze eh. n'ibyo eh, udashoboye kubitanga mugabo ashobora kubibatanga mu kwa gatanu eh. kutarahera mwo byakira 20 jours calendrier avant le scrutin. Reka ndagusabe muri make mu kirundi kumbure uh, bari kumviriza ku nama abatashobora kumviriza muzayi mfasha risigurire basaba ariko bara somye kujyanditse mfasha nawe ah. yego mutimwe riratomoye muri make yego umve eh, kugira ngo tuyumve neza nabivuzemo nabivuze nabisubiremo n'ubutabitse harimo cyane risk yuko aba bantu bakugwamwo kubera donke abo bantu tuzoba twabahaye babakorera ko mvuge byamajambo bakunda gugiye bakabatera ubwoba kugorora yatuma umutekano wabo ngira nuko nabitegereye mhm. yatuma umutekano wabo nanjye mvuze nti umugwiseni urafise abaparteneri bakorana umutekano nawo hanyagihugu leta irawujejwe ndagusabye ndagusabye irawuje hejwe reka tangumico yego cyane nivyo nzi umutekano w'abanyagihugu leta irawuje hejwe niyibubazwa niyibubazwa bazoheza rero leta uko turiko turakorana namwe bwene turiko turakorana tuje hamwe umutekano mwihutirikije ni nubukira ndacyakira rero w'abanyagihugu reka reka turiko turasozera mperere muri iyi nigiki mbona cyo kugwa kugira amatora abe meza atekanye kandi ahukiyemo bose mu mwaka mu masegonda make make turangiza eh cyambere rega no kubahiriza amategeko mhm. hanyuma icya kabiri nikiyago umugwiseni ukayagisha bene byo ufise abapartenere benshi n'abanyamigambwe barimwo ibiyago mugabo bidateba mhm. iyo abanyamigambwe bazohiganwa bavuze ataha ntitugononokewe sinini ivuga ngo ngo twavuze aho twahejeje yame yuguruye imiryango ntivuga ngo twavuze aho ni turiko turayaga nico basaba muri iyi prona reka tuje muri frode unamwe nigiki musaba kugira n'amatora meza atekanye kandi ahurikiyemwe bose nakubwiye ibipfa byapfuye kare nta cyizere umufise eh, oya kugira basi agende neza nabukebuke nabukebuke mm. mudusigaye kuko ibindi byo byarapfuye eh, nabivutse nka guca umutima abantu eh. mvuga ibihari bishobora gupfa mugabo kugira ntibipfe bishobora mugabo ubundi oh, kugira ntibipfe gose turasabye ibyo namye mvuga bisubiremo gake turangiza no kuvuga bigizeyo amatara itariki yo gutanga intonde z'abadepite kugira guhinyanyura ikirangamisi mu yego ico hamwe n'ivyo by'abamandateri ndabishimikiye ko gose bareke kugira ngo ngaba abutuzi hanyuma abantu tuzosange bahindutse babahinduye babako babagurishije kuko bimaze gushika kenshi mm. hariho n'intonde kera wasanga wironkeye ahantu ari nk'abatutsi bakukamura ugasanga bamugunze intuzi kacike abamandateri bo baragowe ndakubwiye muri icyo nakubwiye nkibubanza uwumvise ibiriko birahaba kuri sawa nyafurode bamaze kubomora ingoro yacu gatatu mm. ejo bundi ejo bari bari ko bagipomora abantu babiri bagafatwa babiruka ko n'amahirwe Frode bunumvise yuko mwe mushaka iyumvire none nimba zoza kwemera ngo jewe ni munyandike ngo nzoba mandatera azi ko bazoca urakoze cyane honorable urakoze cyane reka uh, kumbure marayika na watubwire umwizera afite canke icokogwa kugira uh, amatora buca tujamwe mu mwaka uzaza w'amatora meza atekanye kandi ahurikiyemo bose nokuri ndabona nta mwizera muri make nta mwizera uhari yuko amatora azogenda neza ibizova mu bimeze neza kuko iyi tariki cumi na gatatu idahindutse n'iyi furushete ya cumi na zine cumi n'umunani kuri aba kw'izindorerezi ni ukuri ibi abo muri opozisiyo bavuga ko botangura kuba bariyakira ntazagire ngo umuntu azovuga ngo ukuntu seni nayo nta konsensus yabaye iriko irakora ku rero nta gitangaza kihari rero kugira ngo niki mubona kimwe cokogwa kugira ano matora azobe meza kandi ahurikiyemo bose nuko seni iza iragisha inama n'ingingo abegwa n'amatora mhm. ibe umusifuzi mugabo ntibe umusifuzi yongere ngo ibe umukinnyi murakoze komiseri eh, oh, François Bizimana mujejwe gutanga amakuru mu mugwi wigenga utegura amatora seni muri Frodebu guhinyanyura ikirangamisi muri Prona amategeko akurikizwe mbere uh, haboneke n'ikiyago mumvise honorable ivyo ahejeje gushikiriza ko uno munsi ati nta mwizero kumbure nabone bariko bagaruka kuri za mpungenge uno munsi seni ihumuriza gute baba bano banyamigambwe eka n'abarundi bose muri rusange ego icyambere amabwizwa n'amategeko umugwisenda uriko urakurikiza twayahawe n'abenegihugu amwe bonyene ariyo bavyiyemereje ni ukuvuga referendum aho ni nk'ibwirizwa shingiro ayandi nayo tuyahawe n'inzego zashizweho n'abo batoye nta kindi tuzokora mu mugwiseni atari ukubandanya dushira mu ngiro ayo mabwirizwa n'amategeko twahawe n'inzego zibijejwe hamwe n'abene gihugu hanyuma ikindi nacyo basabye ikiyago ikiyago n'indeyo canga nta bose ibyo turi turakora tuzobandanya tuyaga tuyaga tuyaga mugabo tutabomora amategeko mm. twubahiriza amategeko ntibagire ubwoba yemwe n'ejo uzosubire untume ko nserukira sena nzoza kandi tuyage baba ba acanke baba bandi kandi no mu mugwi seni tuzobahamagara no mu bindi byose bizokurikira twicare tuyage mugabo tuyage inama isumba tubahirije amategeko ntangorane mm. icyo nta kibazo ni ukuvuga nk'iki cya forode bati guhinyanyura ikirangamisi n'umusuniki gikunda niyo twasanga amategeko yo hari aho twayahonyanze baratwereka hanyuma turabe tuyubahirize reka tugarukirize hano kino reka tugarukirize hano kino kiyago cacu cyo ku nama nshimire abatumire twari kumwe muri kino kiyago Jean Dodier niyo nkuru muri iprona mwakoze kwitaba ikiyago cacu turabakengurukiye namwe ko mwadutumiye murakoze honorable Sylvain byose bikora indagara mu muvugizi w'umugambwe wa Melchior Ndadaye mwakoze kwitaba ubutumire bwacu eh, mwakoze kudutumira ndashimiye nabo twasangiye ikiyago mwakoze rero kwitaba ubutumire bwacu yakoze honorable Pamphile malaika yatowe n'abanyagihugu namwe mwakoze kwitaba ubutumire muri kino kiyago cyacu cyo kunama